lakini hapo hapo wanatakiwa wanaume wazinduliwe kunako nukta hii ambayo hii nukta akthar ish'al lilfitna kama kuna ah, nukta zinazowasha moto wa fitna kwa wingi na kutia chuki baina ya wanandoa ni yule mwanamme ambaye anachukulia kwamba huduma za mke wake kuwafanyia wazazi wake mume, huduma hizo mke azifanye kwa wajibu, ni wajibu wahudumie wazazi wao. Nukta hii watakiwa wanaume wazitukane, si wajibu mume yake akifanya. Tumesema ni katika mlango wa husnul ishra, matangamano mazuri فيجتهد أهل الإسلام أن تبرع أهل زوجها أو فليوما وقت النواه وكيما تسوي بابا kwa lengo la kutaka radhi za Allah na kwa lengo la kutaka radhi za mume wake. Hizo kazi ya kadhia kusha radhi zake apate radhi za Allah. الطاعة في غير معصية الله كيف هذا الشر أتبعت على صلاة مع الذي والمواهن لكن كذلك أتشوت محبة زيادة تقفت كموه ومنك لكن كذلك نتاج الشيخ حفظه الله آه، صفة المكنمة تنظف منزله أنا سخيشة أنا ينظفيشة من بياكي nyumba haiwe chafu eh? nyumba chafu haijulikani nguo zimetupatupwa tu maguo machafu yamekaa pale sahani ya jana iko pale sufuria ya ukoko iko pale nyumba haidekiwi kitanda shakla bagla majiguo yametupwa hapo hakijatandikwa mume kaingia amechoka tukajikwake kitandani akuta kitanda kimejaa nguo zimeinuliwa kutoka kwenye kamba tunadhif manzila aisafishe nyumba yake taghsil thiyaba afue nguo za mume watabah akla apike chakula chake ampikie mume wake asipikiwe na hosteli mume anapikiwa na mke wake wanawake wachache ambao wakubali chakula cha mume wake kipikwa na dada kunadhifu nyumba kufua kupika haya ni mambo ya wanawake kinyume na wanavyosema baadhi ya watu leo hii kwamba wanawake si shughuli zao hizi mwanamke si mtu akupika bwana sio kazi yake kupika mwanamke si kazi yake kufua mwanamke si kazi yake kudeki mwanamke si kazi yake kutafuta kuni si kazi yake hii mwanamke kazi yake ni moja tu mwanamke kazi yake kulala kuyatii na mambo yajibani nyumbani kwa mumeo ayasimamie hasaba istitaatiha kwa mujibu wa uwezo wake aliokuwa nao tunayo hadithi hapa ya Imam Bukhari nambari 2224 akasema Bukhari akibainisha eh, jukumu hili la kina mama akasema anatuhadithia Mahmud na yeye amesema anatuhadithia Abu Usama na yeye akasema anatuhadithia Hisham na yeye amesema ananikhabarisha baba yangu تطلق أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت أنا سمع أسماء تزوجني الزبير ألميوع الزبير ابن العوام وما له في الأرض من مال نوالها حقوة مال كالأرض ولا wala shay'in na wala hakuwa na chochote mume wangu Zubair ghairi na ghaira nadhi'in zaidi ya eh, ngamia ambaye anatumika kutotamani naam wa ghaira farasi zaidi ya farasi wake tu aliyekuwa naye kwa na farasi mmoja na ngamia mmoja ngamia kazi yake nini kuna kuchota maji kisimani farasi kwa ajili ya safari zake za hapa na pale fakuntu aalifu farasahu mimi nikawa na kazi ya eh, kumkatia majani farasi wake wa astasqi almaa wa astaqi almaa na kumchotea maji kwa kutumia ile ngamia wa ahrisu ghurbahu na nilikuwa nikimtengenezea ndoo yake ili eh, wanatumia ngozi kupitia ngozi kutetea mali wanahifadhia mali dharra wa anajin na nilikuwa nikiponda unga kwa ajili ya kutengeneza mikate walam akun uhsin ahbisu lakini sikuwa naweza kutengeneza mikate wakana yahbisu e, jaratun li min al-ansari walikuwa wakimtengenezea hiyo mikate majirani zangu katika wanawake wa Kiansari wa kunna niswata sidqin na walikuwa hao majirani zangu wa Ansari ni wanawake wa kweli kabisa wa kuntu na nilikuwa anqulu nawa min ardhi zubairi ninabeba kokwa za tende kutoka katika ardhi ya zubairi alati aqtabuhu eh, ambayo ninaikata masafa yake na kuna masafa kutoka baina ya wa hiya minni ala thuluthai farsah na ardhi yake hiyo ambayo mimi nakwenda kuchukua zilikopwa ninakuja na naziponda ponda ili ale farasi wake kutoka huko ziliko mpaka limani kwangu ala thuluthai farsakh ni farsah ni thuluthi mbili ya farsakh farsakh ni masafa zamani kwa kutumia farsakh thuluthi mbili ya farsakh kwa sasa hivi wa hizi kilomita zetu ni sawa kwamba anatembea mwendo wa kilomita 4 kilomita ngapi 4 kwa miguu kwenda kurudi 8 kwa kuchukua kokwa ah, za tembe kuja kuziponda ili ale faraswa faraswa fajitu yawman wa nawa ala ala rasi nikarudi siku moja nikiwa nimebeba kokwa kichwani mwangu فلقيت رسول الله لتفتان جيان من الله ومعه نفر من الأنصار أكوى لتكوسة الأنصار ثم كاليونا على الهديو قبير الأسماء شبكياتي أسماء من تالي بكر كواكب عائشة من تالي بكر فدعاني أكنيتا ثم قال كيش أكسيما أنتم صلى الله عليه وسلم إخ إخ إخ إخ ينينو إيه؟ على أمي ونياما كما نياما على الشيء liyahmilani khalfa, ili mtume alibebe lifti, alibebe nyuma yake. Tukutana naye huko, labda ameshakula kilomita moja, zimebakia kilomita tatu. Hapa hizo kwa lifti, hapa fastahaytu, nikaona haya an asira maa rijali, kuongozana na wanaume. Wa dhakartu Zubaira wa ghayrata, nikamkumbuka waliokuwa nao wa kana aghyara nnas na alikuwa anaofu sana kuwashinda watu wengi faarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akaelewa anni qad istahayaitu kwamba mimi nimeona haya famadha akaondoka zake akaniacha nitembea kwa miguu fajitu subaira nikamjia subairi mume wake fakultu nikamwambia aliulizwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama mpaka umebeba kichwani maana yake umebeba mkono yako umeshika kitu kama ni ndoo kama ni kitu sasa suhuli lako watu watakuwa na wanakuonaje pale hili kwangu ni baya zaidi kuliko ungelipanda kwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wivu wa Kiislamu kwa wake zetu umeona vizuri hapo yaani mtu ameshajenga taswira kwamba hapo sio ulikuwa umekaa vipi hapo uzito walizokopa na sasa mtu mmoja ataruhusu mke wake ainame sehemu kama anafagia watu wanapita ovyo au mnana anapiga deki na kuna jamaa alimekaa kwenye TV alisema حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأ kutenda hayo kumhukumia mume wangu mpaka pale Bakr Siddiqi ambaye ni baba yake Asma alipolitumia mfanyakazi wa kike takfini amsaidie nini siasa talfaras kumwendesha yule mnyama farasi kumwandalia chakula chake kumhudumia fakaannama hii ni dalili wanasema ahlul juu ya makarim akhlaq za masahaba kwa sababu Abubakar as-Siddiq radhiallahu anhu alijua shida anazozipata binti yake na madhara anayoyapata lakini hakumtaka mkwewe ambaye ni Zubair bin awwam afanye jambo lolote kwa mtoto anajua kwamba namba anamtashika lakini hakusema chochote kumwambia mkwewe asubiri bila Allah hii ni katika adabu na akhlaq njema za msahaba wakana mutarakiban liizalati dhalik na alikuwa eh, anayo nia na azma ya kutaka kumuondolea binti yake mazingira hayo alipoweza na alipomudu akamuondoshea mazingira yale binti yake kwa hiyo yafaa pia mkwe akaona eh, udhaifu nyumbani kwa binti yake na mama wake akatatua haina maana kwamba mke tumekupa saada tukupe tukadha kada tukupe sasa wewe unakuwa mtu wa mtuoa wa wewe hiyo ni hadithi moja tu hadithi mbili nimeziandika hapa za mifano wazi masahaba wa kike ni jinsi walivyokuwa wakifanya kazi majumbani mwao nafikiri moja tu itoshe sababu kusoma kwenda au masomo tukipata fursa kuja kuirudia kuzisoma katika darasa lijalo kesho inshallah tutasoma ama unaona huyo tushiriki hapo inshallah kwa tumeshia watatbahu aklahu na ampikie chakula chake tushiriki hapo walhamdulillah